Јас сега би сакал најверојатно во два дела, првиот дел вечерва, вториот дел следната сабота наутро, да полека, но сигурно стигнам до Голготскиот крст и страданијата на Христови таму, а, затоа што, мели, еве, неколку сабот изборуваме за неговите страдања, почнувајќи од Гециманија, па со судењата, четвртокот спрема петокот, сето она малтретирање, подигрување со него и неговата личност. Полека ќе стигнеме до Голгота, на, но на малку поинаков начин од она што го замислував, најнепред би отвориле во Евангелие по Јован, прва глава, од 1 до 3, многу добро познати стихове. Јован прва глава од 1 до 3. Зборови за Творецот. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку Него, И ништо што стана, не стана без него. Неверојатно овие три почетни стиха од Евангелието по Јован подсетуваат на првите стихови од Библијата. Че значи, од Битие прва глава. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Во почетокот Словото, кој што е Бог, а знаеме дека тоа е Исус Христос, Создаде се, преку него се е создадено. Значи, тој е нашиот творец. Не стана ништо што значи, што стана, не стана без него. Е сега, Господ, Господ создава и како круна на своето создавање во шестиот ден го создал човек. И што му рекол? Да владее, да биде господар со оваа планета и со животните и комплетно. Значи не, не во она смисла господар како што погрешно денеска се сваќа. Дајме да прочитаме Псалм 8 од 3 до 8 стих. Многу убаво овде псалмистот ни го опишува ова. Значи Псалм 8 од 3 до 8. Кога ги гледам Твоите небеса, делото на Твоите прсти, месечината и звездите што си ги поставил, што е човекот? Овде за зборот човек се користи Адам. Дошто нели Адам значи човек? Во превод, за да се спомнува за него. Значи, што е човекот за да се спомнува за него? Или човечки син, за да го по, по, а, посетуваш? а ти го направи само малку подоле од ангелите и го овенча, го круниса со слава и чест. Имавете, човекот е овенчан, крунисан со слава и чест. Го постави за господар на делата на своите раце, се му почини по неговите нозе. Сите овци и говеда и полските дзверови кон тоа, полските зверови кон тоа, небесните птици и морските риби и се што поминува по морските патишта. Буквално целиот животински свет, се што е на оваа земја што Господ создал, му го дал во раците на Адам и на Ева, нормално, да го сподари со тоа. Но, за жал, со падот во греф, тоа господарење било превземено од него од страната на сатаната. Затоа и читаме во Лука 4 глава, отворете таму, во Лука 4 глава, од 5 до 7 ке читаме, каде јасно се гледа од искушенијата во пустината, посебно на она третото искушение, кога гјаволот го куша Исуса, а, дека сега гјаволот е тој кој што господари со оваа порога. Ја узурпирал. Меѓутоа, нели, за жал, заради падот во греф на Адам и Ева. Пети стих од Лука 4 глава. И го одведе на високо и му ги покажа во еден миг сите царства на светот. И му рече гјавол: ке ти ја дадам сета власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена, чи значи власта, и јас ја давам кому што сакам. Откаде се? сега гјаволот има власт над сите царства, над се буквално на оваа планета. И му вели на Исуса, само вика, ако ми се поклониш во седмиот стих, се ќе биде твое. Ти ти ја предадам власта. Значи, Гаволот очигледно дека ја има власта во своји раце. И една од причините а, што Исус дошол на оваа земја е токму тоа, значи да ја поврати, да, да врати се назад како што било во Едем, пред падот во греф. Меѓу друго и власта да му ја земе на гјаволот. И Адам со падот во греф сушто станал слуга на гјаволот. Че значи, од господар да господари со се што Господ создал, станал негов слуга и не само Адам, о Адаме и сите ние. Што вели во Римените 3.10? Како што е напишано Римените 3.10? Нема никој праведен, нема ниту еден. Сите сгрешени, нели? 23 стих, значи 3.10, вели, како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден, а 3.23, Римените, истата глава, 23 стих, Зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава. Нема ни еден кој што не е сгрешил. Човештвото има потреба од враќање на таа правобитна состојба, која што била на почетокот. И Господ веднаш се дал во акција, уште во третата глава на Битие, ја имаме оној, го имаме оној прв стих на надеж, прв стих каде што сушност Исус на некој начин им го проповеда Евангелието на Адам и Ева. А, како што нели тоа често пати знаеше да го нагласи и Павл од ова место. Битие 3.15, оној познат стих. Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, значи вели Господ, вели на Адама, на, на, на змијата и се обрка. помеѓу твоето семе, значи семето на змијата и незиното семе, семето на жената, Тој, семето, веднаш, овде има нагласок, знаеме од Новиот Завет, семето е Исус, тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Значи, ќе дојде време кога тој, семето, ќе ти ја сотр главата. Обрекајќи се на да змија, му се обреке на гјавот, нормално. А во процесот, во тој процес ти ќе му, ќе му ја каснеш, ќе му ја сотреш петицата. Значи нема да му биде лесно, меѓутоа на крајот ќе бидеш совладан и ќе ти ја сотре главата. Тоа е првата проповед на надеж. Е сега знаеме дека едно од последиците, односно првата последица, можеме да кажеме, од падот во грев на Адама, била што тој заедно со Ева ја изгубили онаа светлост на облека, и одена се виделе дека се голи, па се обиделе да ја покријат својата голотија со тоа што леле преграчи од смоквени лисија, и тоа тоа ништо не вредело, после тоа се гледа затоа што кога Господ го бара Адама, во Едемската градина Адам му е срам, вели, затоа што се голи. И Господ во третата глава, 21 стих, се гледа дека ги облекол во кожи и човекот и неговата жена ги облекол во кожи, нормално, за да се дојде до кожа, требало да загине некој невино јагне, да кажеме, невино животно, што е да било. Што алудира, знаеме, на семето на Исуса Христи. Сега имаме 4000 години Господ го подготвува теренот за да дојде тоа семе. Кое што, меѓу другото, треба да ја врати сега власта во раците на, на човекот, да му ја одземе власта на гјаволот. Сеја има две причини зашто Исус дошол на земјата. Првата е да живее безгрешен живот, втората да умре заради гревот. само ако и првата била исполнета, па втората ќе имала ефект, нормално. Како безгрешен, како безгрешно јагне, без мана, затоа и нели паската кога Господ ја воспоставил на почетокот, што вели таму во излез 12.5. Не морам да отварате, ќе прочитам. Живенчето нека биде без недостаток, годиначе и машко. Можете да изберете или јагне, или јаре. Што мислите, дали гјавол ја прати целата оваа ситуација и знае? Па нормално дека знае, мислам, самиот Бог му кажал тоа на него во Битие 3.15, дека ќе дојде семето кое што ќе му е сотр глава. Тој знае дека ќе дојде Месијата, Спасителот, со таа мисија, и цело време се труди, се, се заложил да не се оствари тоа нешто. И сега ќе речете, ово некако ми, ми се поврзува со борбата за власт. Од секојаш постојала борба за, за власт на оваа земја, планета. И тоа е пак како последица на гревот. Гјаволот да има власта да се во своји раци и никако не сака да ја даде и прави се што може, правил се што може, цели, цели 6000 години прави се што може за да, односно 4000 години не, правил за да не се случи таа жртва, значи да Исус дојде и го да го даде својот живот, да го изживее безгрешниот живот на оваа планета Земја и на кравата да го положи својот живот за, за откуп наш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 а се јави на крајот на времето заради вас. Значи, оваа жртва беше спремно, спремна, подготвена уште пред создавањето на свет. што беше. Господ во своето предзнајање го подготви планот и само се чекаше времето. И сега кога Исус доаѓа на земјата, сатаната знае, многу повеќе знае тој и од нас, <laughs> за жал знае за неговата мисија и цело време се труди, како што реков погоре, значи, да не му дозволи да се случи таа жртва на крстот. Значи, е, имавме повеќе теми кои што зборувавме како Исус бил мачен и како сето тоа го, го трпел. Значи, се изигравале со него, го плукале, го исмевале. Како сето тоа го трпел, молчел, најчесто молчел и ако некојаш требало нешто да каже, што не укажува во своја одбрана или во своја корист, туку во корист на слушателите, ако имало ете уште некој да биде допрен со неговите зборови и да, да се одлучи за Христа и за вистината. Едно од најтешките искушенија, сега ќе видиме само ќе ги нафрлиме, затоа што нема многу време, па ќе зборуваме стената сабота. Едно од најтешките искушенија на Исуса му било тоа да не сгреши, затоа што гјавол се трудил цело време да во наведе да сгреши. Вака, ќе одиме поред. Прво, сатаната, за да го спречи Христа во таа намера, во неговата мисија, се обидел да го убие уште пред крстот односно уште само што се родил. Еве ќе, ќе прочитаме некој стих. Откровение 12.4 Само ќе ги нафрлам овие три точки, значи три начини обиди на гјаволот да го спречи Христа да заврши на крстот. Значи, гјаволот не сакал Христос да заврши на крстот. Затоа што знаел дека тоа ќе биде крај за него. Да, ќе биде победен. Откровение 12.4 познат, познатиот стих и неговата опашка, значи на змевот, повлече третина од небесните звезди и ги фрли на земјата и змевот стоеше пред жената која требаше да роди за да и го проголта детето кога ќе роди. Знаеме преку Ирод се случува поколј на мали деца до две години, се со цело гјаволот да го, да, го, да го уништи Исуса уште тука, уште на почетокот, после неговото радија. Второ, ќе се задржиме ова повеќе следната сабота. Вториот начин, откако не успела да го спречи на тој начин, сатаната се обидува да го натера да погреши. Затоа што ако погреши, секи биде залуби. И може да замислите сега каков живот живеел Исус и како успеал, каков живот морал да живее, за да успее да не сгреши. Значи, ако вие сте мета, вие сте посебна мета на гјаволот, кој што се труди да ве натера да сгрешите, затоа што нели од, од, од вас зависи спасението на, на целата планета и, и, и од земањето на власт од неговите раце. Значи 24-7, што велиме, Исус бил на удар у јавол. И сепак, со Божија помош, нормално со таа негова тесна заедница со Отецот, успеал да не сгреши. Бил искушен во секако и нас, што вели Евреи 4.15, но не направил греф. Може да замислите каков живот е тоа. Значи, за да бидете постојано на удар од страна на гјавол и да издржите, да не сгрешите, тоа значи постојано да имате тесна заедница со Господ. Постојано. Нема тука момент на опуштање. И трето, ако не успее да го натера да сгреши, е тогаш ќе се обиде да го спречи да не заврши на крстот. Ова е исто така било доста големо искушение за Исус. Тоа ќе го видиме низ повеќе стихови следната сабота. Можеме и веднаш ви текнува оној момент кога Петар, кога нели Исус им наговестува на учениците нели неколку пати им вели дека треба да оди во Јерусалим и таму да пострада и кога ѓаволот всушност преку Петар проговара ау нема шанси такво нешто да се случи. Значи очигледно ѓаволот стои за тоа да го спречи да не заврши на крстот, затоа што знае дека тоа ќе биде крај за него. Но Е, пак да ги прочитаме оние стихови од она искушение. Го читавме во Лука, меѓутоа ќе прочитаме во Матеј. Само овој стих ќе го прочитаме. Тука ќе завршиме. Матеј четврта глава од 8 до 10. Значи, што рековме, една од причините зашто Исус дошол во таа мисија на спасение на човечкиот род било и да ја поврати власта назад во раците на човекот, изгубената власт а, над планетата. Што му предлага гјаволот на Исуса преку ова искушение, читаме во Матеј 4 глава од 8 до 10. Гјаволот пак го одведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече, ќе ти го дадам сето ова, ако паднеш и ми се поклониш. Значи, не мора да одиш на крстот, еве ти ја сета власт, еве ти ги сите царства, се, еве ти, само ти поклони ми се на мене. Не мора да одиш на крстот, не мора на тој начин. Очигледен е, значи, неговата, очигледна е неговата намера да го спречи да не отиде на крстот. И тоа што, му Исус, што Исус му вели како се брани во 10 стих, како и пред сите искушенија, оди си сатано, зашто е напишено на Господа твојот Бог и му се поклонуваш и ќе му служиш само нему. Пишано е. Само на Господа ке му се поклониш. Ќе продолжиме следната сабота. Толку е времето за вечерва. И видиме баш низ тие Сите овие три а, начини, а, методи кои што Гјавол ги користил, ќе ги обработиме, ќе видиме како тој се трудел да првен го убие, потоа, пошто не успел, па да го натера да сгреши и на крајот, посебно во тие завршни настани, па дури и на самиот крст, како Гјавол, Гјаволот се трудел со сите своји сили да го натера Исуса да не се даде како жртва да ја подсетам само на моментот на крстот. Пред да издеме, малта не, Исус е на крстот и што му вели толпата? Што му вели народот? Опа, спаси се сам, па ти толку многу спаси, симни се од крстот, спаси се. Кој зборил преку нив? Па се разбира гјаволот. Но за тоа следната сабота.